amateka n'ay'abajenama b'amakomine imyinyamamazo izotanguranye izina kuwa mirongo ibiri n'indwi uku kwezi kwa kane nk'uko bitegekanijwe n'ikirangamisi cy’amatora uno munsi rero duha umurongo mwebwe barundi mutumviriza muri mu makungu kugira ngo mushikirize icyo mwiteze ku bagiye kwitoza guhiganirwa kurongora inzego zitandukanye z'igihugu turaza gushimikira cyane cyane ku bisata bya politike ubutunzi ubutungane n'agateka ka zina muntu eka tutibagiye n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu abagiye kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu bagera ku ndwi ni igiki mwiteze kuzova muri ayo matora ni igiki cyoheza kikaranga uzoba yatahukanye insinzi nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro Elia Kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro muri komenaje Alain Desire Bukeneza sangwa ikaze irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo alo mwaramutse yare mwaramutse neza ni impore ni impore ni impore uretse yuko ikiza cyabaye ndanze mpore mpore eh. mwejwe n'ikanezi yose turakumva ni amahoro Eh, uretse yuko ikiza cyabaye ndahanze ahandi n'amahoro n'akazuba karamaze kwaka eh, ijambo ingereye ariko aragira icyo kiganiro urumva yuko eh, hari nk'agahaze gakomeye nicyo bitwara ndakubwira nti intango y'urukino ntimeze neza izo twumva Eh, baba makuru yanyu abo hari ku rwego rwo hasi ingene bafatanye hmm. eh, babanye ni ukuvuga yuko ubona yuko cyane cyane eh, urukino rwo kujya kuri iyo ntebe hmm. ruriko neza ariko nta kabura utunenge hmm. mugabo baranavuga bati burya ipfa ry'umwana rihera mu iterura hmm. urumva rero ubu twebwe uko tubibona aha cyane cyane ku bya politiki n'uko uzotorwa wese nk'uko twaba tubivuga ashobora kurondera amahoro mhm. hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu hmm. ni ukuvuga abenegihugu nk'uko babivuga n'ubutegetsi kuko niho honyine hari ikibazo kuva kera na rindi casibije igihugu eh, abantu benshi bakaba ari impunzi abandi bakaba eh, bafise ibibazo bitandukanye kubera ubwishingi bwagiye eh, buja mu miryango yabo ni ukuvuga uh-huh. icyo nyamukuru kuko niyo haboneka amahoro hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu hanyuma intumbero ikaba iyo guteza imbere igihugu mm-hmm. n'ibintumbero y'ukwigomeka ku butegetsi kubwifatira kandi kumbure hari n'abandi bafise eh, ingene bugiteza imbere ubwira n'umwete gusumbya ku nibyo cyane cyane iyo niyo ntumbero nyamukuru yobaho amaze akikeka yuko abantu bava batamutora hmm. aca akoresha ibitajyanye n'ingendo ya demokarasi uti guteza imbere igihugu rero um, eh, umwiza eh, eh, ni ukuvuga iyo umwiza ubukuru ugakwira hose ubu rero azotorwa ategereza gushyiraho kunoza iyo ngendo kwikekwa gusa utaranacibwa mm. n'urubanza mm-hmm. iyo wiketswe urakinjura kuko uba uri ku mwanya wa politiki ni ukuvuga utagira eh, utagira akanenge mhm. iyo rero umuntu abonamo afise akanenge ni ngombwa akinjure mhm. hanyuma ngarutse inyuma kuko hariho ikintu gikomeye twe kiduhanze bizewe ngira mwara bibonye turamaze kugira amatora yizewe tukabona yuko abantu batafise guhiga imanga muri mirongo icenda na gatatu yarabaye muri mu bihumbi bibiri na gatanu yarabaye nta n'umwe yavuze ati nta muganga n'umwe yavuze ati aya matora ntayo twemeye ni kubera ko ubu ubu abantu benshi bavuga ati ntayo twemeye ni ukubera baba barondera imyanya cyangwa ni ukubera babona yuko harimo ntituza kubicako cyane cyane eh, nyezina umwe wese arashobora kugira kugira ngo duheze duhe umurongo abandi eh, wavuze cyane cyane icyo ushimikiye ko ku butunzi muri make naho nk'ubutungane n'agateka ka zina muntu hariho byaduciriyemo eh, sinzi ko muri ko muranyuma yego eh, ku kijyanye n'ubutunganeho n'agateka ka zina muntu ibindi bisata tuzoshobora kubigaruka nko ku kindi kiganiro eh, ubu dushimikire kuri ibi mu bijyanye n'agateka ka mm. na muntu birega bifatanye na politiki mm. abantu bahawe urubuga guhabwa mm. urubuga rwa politiki bakishyira bakizana niho hava no gutora uwo bashatse n'utowe akaba ari akamaro mm-hmm. kubera abayatowe bamuravye bamuciye irya n'ino mm-hmm. bakaba bamugomba ari mm-hmm. benshi ni nacyo gituma n'uwarushijwe yemera akemera akavuga ati jewe e, urya yandushije amajwi kandi yarushije imigambi n'iyo iwanje mbere ngo ndayimuhe nayo nyine ayitware niba ayikeneye izoze kunganira ugasanga rero barafashanya hanyuma hakaba ntirabe wanjye wagura ubu rero bihera ngaho iyo rero mu bya politiki bitagera neza kuko waba undi yahagiye azi ko yakoresheje uburiganya mm. ni ukuvuga azokwama akingira bwa butegetsi bwiwe mm. hanyuma abukinga gute yimira wa wundi e, umwe yikeka yuko yari kumutwara amajwi mm. niho amakimbirane ahera kuko ntaba yisanzuye kandi ahegeje manda yiwe aca agomba kwiyongeza aciye muri ya nzira nyine Mm. urumva rero muri icyo gihe hama hariho uruhagarara mu gihugu nubwo bamwe bavuga ati amahoro ari iki kandi haca hazamo n'ibyo byo kuba ubusuma ubusuma ugasanga bwabaye bwinshi kuko abantu ntibaheza ngo babucungere neza kuko babucungisha ukuri n'ubumenyi baraheza bakabucungisha umunwa w'impoho ego ugasanga rero urangiza usanga n'ubwicanyi bavuga n'agateka ka muntu mhm. eh, ntawubyonyora ntawuvuga amashyirahamwe yigenga agenda yigengesera na mwebwe amaradiyo mm. ntimutubwire amakuru nyayo muraheza mukayamanyura muraheza mukayamanyura ariko nturenze tugaheza tukamenya ibitari byo ugasanga mbere n'amakungu ariko aradutwenga rero ugasanga abantu rero barimwe ijambo muri mm. icyo gihe niyo bihera rero n'urukurikirane ni ukuvuga rero nicyo gituma nuvuga nti eh, hamaze ku mu gace na muntu ni uko abantu bajya mu migambi bisanzuye mm. bakareka urushije abandi hanyuma urwego rw'ubucamanza rukigenga n'ukuri turakeneye yuko hazoboneka eh, urwego rwa sentare rushobora gucira imanza abantu bamwe bamwe ngaho mu gihugu badashobora gucibwa imanza ubu naho bokwica abantu barahari ariko urwo rwego rujeho hmm. rushobore guhagarika uwo ari we wese yaba perezida kuva kuri perezida gushyika ku ntawe nitwa uwanyuma ko bose n'abanyagihugu eh, ni igihugu kimwe Eh, twebwe ibyo ntabyo twibaza ko hariho uwanyuma n'uw'imbere mm. bose bateza kuba bangana imbere y'amategeko urangiza kanezi yose kanezi yose abafatwa n'amategeko barahari si benshi cyane mugabo barahari mugabo barakomeye cyane kuko nibo bafise ingingo zose mu gihugu urangiza ndaguha imisegonda mirongo itatu urangirize kuri murakoze cyane eh, ni ukuvuga mu by'imigenderanire naho eh, mirongo itatu nakubariye yuko iyo umaze ubutegetsi bwose buzohaza bugashyiraho amahoro hagati e, y'ubutegetsi n'abanyagihugu mhm. n'imigenderanire izoca ishoboka mhm. kuko ugiye kuraba ibyapfunzwe babipfunga bitwaje yuko agateka ka zina muntu e, katubahirijwe mu gihugu mm. e, dufatiye ku byo duhejeje kuvuga mm. ubu rero uwo zojaho akihatira gushyiraho izo nzego akagarukana izo nzego mwese mukisanzura abanyamakuru ubucamanza ariko urabona ko turi ko turisanzura bucira ingonda eh. hanyuma abantu bakishyira bakizana bajejwe umutekano akaba aribo bawukora ntihaba abantu bandi b'abanyagihugu batoranijwe bajya guhohotera abantu hmm. ibyo ahasigaye amakunga atezura imigenderanire isubire kuba ukumye ukuri kwamye urakoze umugabo rero agafuni kaba ari ubucuti na karenga urabizi urakoze cyane agiye azosohoka igihugu mm. agende aduserukire aserukire abarundi ajye kuraba iyo bigeze aturondere umuntu nk'umuntu yigisha muri segonderi mm. n'umushinga amateka usanga amahera bahembwa atatandukaniro rinini ririmo mhm. nimba umushingamateka ahembwa ibihumbi ijana duharure by'amadolari mu mwaka mhm. usanga n'umuntu yigisha muri segonderi nawe ahembwa nk'ibihumbi mirongo inani cyangwa mirongo irindwi mu mwaka mhm. urumva nta tandukaniro ririmo rinini rero iyo wiyamamaje nko mu burundi wiyamamarije ubushinga amateka ukabubura ugaca wisubira mu kazi kawe k'ubwarimu umubwiye ngo ajo ntabwo yogendayo avuga ati ajya amahera bahembwa umudogiteri ku mhm. bitaro sinibakorera amara nahembwa mu bushingamateka niyo yari menshi yego iruhande rero y'ico c'ubusumbasumbane bw'imishahara ikindi mu butunzi wifuza n'ingiki Eh, eh, hama rero ibyo biri mu bintu bituma mhm. eh, nibyo biri mu bintu bituma inzego zidatekana mhm. hari umurimo muranyumva ego duga ku ijambo turakumva neza ibyo rero biri mu bintu bituma umutekano uba mu kenya mhm. hama ikindi kintu kijanye n'ibintu by'ibiturire ibintu by'ibiturire na byone biri mu bintu bituma iterambere ritagenda neza umuntu azotorwa azogerageza gufata ingamba eh, ingamba zikomeye kugira ibiture bigabanuke kuko usanga nk'umuntu ari nk'igiture cy'imiliyoni zitanu cyangwa icumi kandi izo miliyoni icumi cyangwa zitanu zokora igikorwa kinini mu banyagihugu ugasanga abanyagihugu barateye imbere mhm. hama ikindi kintu hari umukandida umwe yavuze ngo ngiyo ngo ndadayimere kiyoro ngo adapfa ngo abamaze kugira ngo amazu ngo menshi ngo angana ngo ngo menshi ngo meza ngo y'amashatu mhm. rero umuntu abanyagihugu boronka ubuzi mm. agateka kazi na muntu bica byikora kuko wa mwanya wo guhungabanya agateka k'abandi ntakazo ujya mwanya ntawazoronka azoza abyukira ku kazi ku mugoroba atahe yarushe aja kureba umuryango wiwe hmm. ariko kubera abantu birirwa ku igara atakazi bafise mu gitondo bakirirwa baryamye usanga ujya mwanya wo guhungabanya umutekano utawuronka mhm. utiwe rero ubutunzi eh. n'iryo shimikiro rya byose eh, urumva ubutunzi n'akazi Mhm. bica bituma agateka kazi na muntu kadahungabana kuko uvuze ibihugu byose bikenye mhm. ibihugu byose bikenye bifise abashomeri benshi mhm. agateka kazi na muntu kifashe nabi muzogire amarusheshe muzurabye ibihugu byose bikenye izo za kongo za santarafurike zande byose ibyo bihugu byose usanga bikenye byose agateka kazi na muntu karageramiwe kubera iki abantu nta bikorwa bafise bagerageza guhemuka akubonye ibihumbi ijana akagukorera ibya furambi kugira ibyo bihumbi ijana urumva rero agateka akazi mu gihe akazi kaboneka byogirane byofasha rero ikindi kintu mhm. ikijanye nk'ibintu bijanye no guteza imbere e, abanyagihugu abarundi turafise ibintu byinshi byiza turafise e, turafise kirima nziza turafise amabuye y'agaciro ibyo byiza byose by'igihugu byari bikwiye gusaranganywa umunyagihugu wese akabyibonamo nimba ari amabarabara umuyagankuba ibyo byose ni ibintu urabona n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu ije igenze nabi ejo bundi aho bavuze ngo perezida nkuru nziza ngo ikiringo ngo ngo ngo ciwe ngo ntabwo cyari cyemewe abantu bamera batabyumvikana neza mm. niho byameze nk'ibigenda nabi mhm. ndahamya ko umutegetsi azoba perezida ubu mm. e, umuntu azotogwa mw'iki kiringo imigenderanire izoba myiza mhm. kubera bya bintu bahora bavuga ngo iki kiringo ntitwumvikana ndahamya ko bizogenda neza ibyitwazo bizaba bihavuye imigenderanire mm. umuntu azoba perezida azogerageza kuyibyaza umusaruro abanyagihugu mhm. babona akarusho abanyagihugu baronka ubuzi mhm. ibi bintu ikintu ikintu gihanze uburundi ni iki navuze ubwa mbere kiringanizwa ry'imishahara mhm. mu gihe imishahara yoringanizwa bajya abantu bose badafise ubuzi bazoburonka kuko usanga amahera menshi agenda muri ba bantu bakenya ariko ariko nibaca babahemba menshi ataharava naho bwa butunzi nabwo butaratera imbere uburundi burafise ubutunzi abantu bavuga ngo uburundi ntabwo butunze mhm. hari ibihugu byinshi biteye imbere bidafise n'amabuye y'agaciro hari ibihugu byinshi biteye imbere bidafise kirima nziza nk'iyo mu burundi mhm. mu burundi turarima tukeza turarima mu myonga turarima ku misozi uburundi turatunze turafise amazi meza umuntu ashobora kugenda mu mwonga akanywa amazi mhm. umuntu ashobora kugenda hehe mu burundi turafise kirima nziza turafise ubutunzi ahubwo ibyo bikeya dufise mbe turabijera nk'uko bikwiye muge twobijera nk'uko bikwiye nibyo byose birirwa bavuga ngo imfashanyo ngo uburundi ngo babufatiye ngo ibihano mbe amerika ko iteye imbere hari umuntu ayifasha mm. izo za erope ko ziteye imbere hari umuntu azifasha mm-hmm. byose ntibatera imbere bikoraho mu gihe natwe twokora twikorera itunga ry'igihugu tukarifata neza tukarisaranganya twese atawanja wanku twese ntamya ko uburundi nabwo bwoduga bukamera nk'ibindi bihugu kuko nta ibyo bindi bihugu twita ngo birakomeye ibintu dosipesiyari bafise ni biki nta na kimwe nta na kimwe uburundi ibyo amerika ifise cyangwa erope n'uburundi burabifise ahubwo ikintu gisigaye ni ukujera ibyo bikeya dufise kubitunganya neza urakoze cyane byanubwira ibihe byiza rero turabashimiye murakoze ego duga ku ijambo rero utanga intererano yawe wumvise ibyo turi ko turashimikira ko cyane cyane icyo mwiteze ku bagiye gutorwa dushimikiye ku bisata bimwe bimwe turabona ubutunzi ubutungane agateka akazina muntu reka n'imigenderanire rero n'ibindi n'ibindi byinshi nibaza yuko umuntu wese azi uburundi akunda uburundi mhm. ibintu abibona ntibisaba kwambara amarori kugira ngo umuntu abibone Uzurafata neza agatelefone hari ukuntu biza biracika umuntu atarondera kuva mu gitondo gushyika saa kugira ngo abironke mhm. ibyo rero ni ibintu by'akamaro cyane mhm. kugira ngo n'uzoza ejo mhm. n'uzoza hirya y'ejo azobandanirize ko mu migambi n'imigabo azoba afitiye igihugu efatira rero aho nyene kugiye kuza nawe abagiye kuzoheza batogwe inzego zigiye kuza nazo ico ziteze ko aho zikwiye gushimikira cane cane uhere ku butunzi eh, akazi akazi karacahari kubera mm, igihugu igihugu kirabandanya igihugu ntikigera gihagarara mhm. cyane kiretse iyo kigize ibyago ngo gisubire inyuma igihugu kirabandanya mhm. ni ukuvuga nabo nyine bazoba bafise byinshi byo gukora mhm. kugira ngo tubandanye tugenda mm, mu migambi myiza mu iterambere n'ibindi ni ukuvuga mm, nko mu bya politiki byewe mhm. abazoronka ayo mahirwe y'uko bubandanye basimbatata no kwigisha kubana neza mu badasangiye ibyiyumviro mhm. eh, icyo ni igikorwa kibandanye no mu bihugu biteye imbere no mu bihugu um, bindi naho umenga mu bihugu iwacu tubifata umenga n'ibintu bidasanzwe icyo rero siba yuko Mhm. ntacyo kikabaho mhm. hanyuma hariho n'intambwe twateye mhm. mu burundi hariho ikintu duhejeje na kitarashika no mu bindi bihugu ikintu cyo kubahiriza ibiringa abantu batorewe nyakubahwa umukuru w'igihugu araje kukitwereka yuko mbere kabera karorero ibihugu byose yuko iyo umuntu ahejeje ikingo ciwe ashikiriza ubutegetsi mu mahoro n'umutekano mhm. ni ukuvuga n'abazomukurikira nabo nyine basaba yuko bazokoza bazocira ikirenge mu kiwe akubahiriza ibiringo nk'ako karorero keza aje gutanga aho ni mu bya politiki mu butunzi mu butunzi mhm. mu butunzi mhm. nosa yuko abazoronka amahirwe bokora ikintu cyo korohereza abanyamitahe baza gukorera mu gihugu mhm. jewe aho mbaye ndumva hakiri imyidogo ya bamwe bamwe bavuga yuko batoroherezwa mhm. iyo bagiye gukorera mu burundi ntusaba yuko leta yobaraba abo bantu bava hanze cyane cyane bari mu barundi mhm. bakoroherezwa bazana imitahe yabo mu burundi nk'akarorero nk'umuntu azanye poroje akaba yoshobora gutanga akazi ku bantu batatu akaba batanu icumi akaba afise uburusho byotuma abantu bijukira kujyana imitahe yabo mu burundi hanyuma uzanye umutahe nawe mu burundi bisigura gutanga akazi ku barundi kandi icyo ni igikorwa kinini n'abakorera igihugu mhm. hanyuma abandi bantu n'abantu abantu cyane cyane bo muri diaspora bashimira leta leta yaratanguye gukorana n'abantu bo muri diaspora yego baratanguye gukorana hari inzego zibijejwe n'ibiki nabyo ndabishima bishima ni ikintu cyiza cyane mhm. icyo kiratuma abarundi benshi bijukira kuza gukorera mu bihugu bavuyemo mhm. ikindi kintu nacyo ni ukwita yuko ari igikorwa kibandanya mu bihugu byose mhm. ni ikintu cyo kurwanya ruswa ruswa ni umwansi w'iterambere nacyo gica mu nyigisho gica mu bimwe navuga hejuru gukundisha abantu igihugu kumenya yuko icyo dusangiye twese nk'abanyagihugu dufitiye akamaro nk'abanyagihugu amahera ajya mu mufuko w'umuntu ni ya mahera yogiye kubaka kirinike hariya mu ikomine ibarabara eh, amazi meza ya rusengo n'ibindi n'ibindi bitandukanye abantu bamaze kumenya yuko icyo dusangiye mhm. kidufitiye akamaro twese hanyuma bakamenya yuko ruswa ari umwanzi w'igihugu nibaza yuko icyo kizo ari igikorwa cyiza kugira ngo tubandanye mu iterambere hanyuma ikindi mu kurangiza mu vy'ubutunzi ubu hari igihugu kibanza kiriko kiraduha akarorero hari igihugu bita tanzania ngaho hakurya icyo gihugu natumye cyane mu bihugu ruswa y'imonogoji ariko ku butegetsi bwa magufuri turabona yuko ruswa eh, bayigwanya gushika ku rugero rurenze gushimisha ni ukuvuga rero nibaza yuko tubera akarorero keza mu bintu bijyanye no kurwanya ruswa mhm. ndangize mu bijyanye n'agateka kazi na muntu ego ubifatanye n'imigenderanire ibi bintu bitwa ibi bintu byitwa agateka kazi na muntu mhm. ku bwanje ahanini bica mu nyigisho mhm. iyo umunyagihugu hariya mu ikomini iwacu amaze kumenya uburenganzira bwiwe uwumutwara akaba azi Eh, nawe ibyo agejwe gukorera abanyagihugu mhm. abanyagihugu nabo bazi ibyo bazeye kubatwara ni ukuvuga umwe umwe wese acamenye uburenganzira bw'iwaho aho nabo n'aho bugarukira mhm. bimaze kugenda gutyo mhm. bica byikora agateka kazina muntu kaba kuba hejuru agateka kazina muntu ndiko ndavuga ngaha tugatandukanye n'aka gateka kazina muntu abazungu batubwiye mhm. aka gateka kazina muntu tubwiho abazungu ni agateka kazina muntu kari mu nyungu zabo mhm. ni ukuvuga nk'icyitwazo bazana hiyo mu bihugu byacu bashaka gushika ku kintu runaka uburorero ni bwinshi yego murabe aho bakiriye muri za eh, irake za libiya n'ahandi n'ahandi hose bagenda bavuga agateka kazina muntu mugabo gushika n'uno munsi nta namwe aragateka akazina muntu mm. n'ivyo bahakoreye n'imyaka bamazeyo n'ibiki ni ukuvuga rero jewe ico nosaba mm-hmm. ni uko abantu bica mu nyigisho mm-hmm. abazoba bahari bakabicisha mu nyigisho bakigisha abarundi banyaruca ari bato bato kumenya uburenganzira bwabo hanyuma abatware nabo bakaba bazi yuko bazokubahiriza uburenganzira bw'abo banyagihugu mm-hmm. ibindi bintu bica bikora uca usanga tubana neza dukorana neza hanyuma kakitwa kagateka kazina muntu urakoze cyane tugushimire urakoze david ugira ibihe byiza turafise uwundi munywanyi ku murongo alo alo alo amahoro neza inzego zigiye kujaho eh, mwarumvise abaza barashikiriza n'imigambi yabo cyane cyane uno munsi umvise ibyo turi turashimikira ko ibisata bishika eh, nka bitatu ubutunzi politiki ubutunzi ubutungane n'agateka kazina kazi tutubwiriza kandi tubumva neza ntitubumva neza ngira ngo ni ibirere bibi kabisa ntitubumva neza kabisa ariko twe turakumva Ernest sinzi sinzi uko ari ibirere byifashe nabi kabisa sinzi sinzi ndabona ibirere byifashe nabi ubu turabumva duga ku ijambo rero ushikiriza icyiyumviro cyawe dufatire ku butunzi n'ibya politiki tugerageze kuraba icyo boshimikira ko cyane igihugu barabona aho kigeze zino saha turi ko turavuga mhm. icyo bogerageza gukora ubwa mbere bwo bw'ubumanzi bakaraba ibitagenze neza ko ari byo baherako mhm. ubona ari nk'ibihe bituma byaragenze neza Ernest Ernest nitukumva neza natwe ubu alo ego duga kwijamba he bandanya ati ku bitagenze neza tutanze akarorero hari nk'amabarabara leta yari yemeje ko izo dukorera mugabo nkayo ntiyashoboye gukwa kutereke gutunzi kugira ngo maze yabe ibidandatwa canke kugira ngo ubutunzi bandanye bwiyongera bitashoboye kugenda neza mhm. Ernest Hello nduga ku ijambo bandanye uheraheza ehe Hello bandanya bitagenze neza yego bitagenze neza rero abo bariko bariyamamaza bakandida imigamo yagira atanga nabo bogerageza hari uwundi munyanya tuhakuye alo halo eh, ni amahoro amahoro neza tuvugana nande agatelefone k'umbure kaciye kamugora amahoro neza mwiriwe mwiriwe neza tuvugana nande e, nkurikiye ari mu bubirigi ni amahoro nkurikiye yego turashima sinzi namwe yego turakomeye ni nkurikiye nde nkurikiye ezekiyeri yego me wumvise icyo turi ko turavuga ko ezekiyeri uno munsi eh, Burundi bwimirije amatora mwumvirije eh, aho boshimikira cyane cyane abagiye kwitoza ni hehe gukunda igihugu nicyo cya mbere cyobanza kuza imbere kuko mhm. uri kuraraba kenshi hari aho usanga ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye bashamirana mhm. ugasanga barafise ibyo bapfa imbere y'uko baba abanyamigambwe ni uko baba bafise ibyo bapfa mhm. iyo bagwaye cyangwa hari nk'umuntu usanga agufitiye ideni hariho n'ubundi usanga mupfubyeyi mupfa itongo mupfa ibiki bwa baca babyomeka ku migambwe mhm. ku mazina y'imigambwe sindinde kuyavuga mhm. kenshi mu makuru tora tubyumvira ugasanga ngo urugwaruka rwo muri umugambwe rwagwanye n'urugwaruka rwo muri uyu bishobora kuba bishyika siho ndi sindi mu kibanza kugira ngo ushobore kugira mugabo ndemeza cyane rwose ko na kera n'igihe mhm. hari hakiri ntuzeye sende defudede cyangwa barahuye n'umuntu uzeye n'uwo mu bigenga mm. usanga ari abantu bari baratera inkuru bumvikana mm-hmm. mugabo ugasanga abanyamigambwe bato bato bari baragwana ni ukutamenya rero njyewe niko ntubyita ni ukutamenya kuko sinumva nimba uri muri uwo mugambwe uwundi akaba ari mu wundi mm-hmm. gikuru kurikiza icyumviro cy'umugambwe wisunze iby'igihugu gisaba hanyuma jesi ndogwanya umuntu ngo uko ari mu mugambwe utandukanye mm-hmm. n'uwo ngewe ndimo gikuru nicyo je mhm. nokora nukora iki kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere nukora iki kugira ngo ushobore kwiteza imbere mugabo umuntu nimba tudahuje icyiyumviro sinzi ndamubona nk'umwansi wanjye mhm. cyane cyane rero ezekiel rugira uti kugira ngo ibi byose ibi bisata cyane cyane bahere kuri iki cya politiki abantu bihanganiranire niho n'ibindi byose bizoshoboka byihanganiranire mu bihugu bitandukanye hari abantu bari mu ku butegetsi hari abatari ku butegetsi mugabo ntibaca bashabirana ntibaca bagwana ntibicana ngo nuko bafise ibyiyumviro bitandukanye oya mhm. urakoze cyane hanyuma ku byerekeraniye agateka kazina muntu agateka kazina muntu ngerageje gusubira inyuma gatoya hari icyo bita gukundwa igihugu donke ntuzeye eh, patriotisme gukunda igihugu turi ko turaraba gukunda igihugu gukunda igihugu akarangamutima k'igihugu mhm. igihugu gihera he ku ndirimbo kuri darapo bisigura iki abana benshi ubu ntibazi kuririmba ururirimbo ubundi bwacu mhm.